ebyabalevita esura ya mushanju ebiyongo byendihi eri niryo iteka lekiyongo kyenatano yentambara kitakatifu muno omumwanya mbali baitira ekiyongo kyenatano yobufu niyo barayitiraga ekiyongo kyenatano yentambara kandi obwamba bwakyo babushayimulira rutale kugizungora ebishajubyayo byona biyongwe ebishajubye ikira orushajurwa mara ensigo zombiri nebishajubiziryo omunyugunyu nekiteko kyeine ekyorayiragawo ensigo omkuwani akiyokezega ahali arutale kiri kiyongo kyo mukama ekiyokesibwe muliro kiyongo kyenye tano yentambara bulimushaija ombakwani yakukiryao kirirwega omumwanya gutakatifu kyonene kitakatifu muno ekiyongo kenya tano yentambara nikichusha ekiyongo kenya tano yobufu byombiri nibikwatwa eitekalimo omukwani arakikoza enyatano akitwale omukwani araongaga ekiyongo kyomuntu wena wena ekyokuokibwa atwalega oru rwekiyongo ekyo kyokuokibwa ekyo yahonga kandi bulikiyongo kyemyaka ekyo kezibwe omukyoto na byona ebiteekatekeirwe arukarango anga asaani kirabaga kyomukuwani ayakiyonga na bulikiyongo kyemyaka ekitabirwemu amajuta anga kibe kyomire kirabaga kyabatabani baroni bona omuntu na mutayiwe babegane buigana ekiyongo kyobumo erinyo iteka lekitambo kyebiyongo byemirembe ekyo muntu yakuongera omukama Kara akiongaga arwesimi ao akionge nekiongo kyesimi ekiekeki zitabira inwe namajuta nekeki zitatumbisibwe zisigirwe amajuta nekeki zensano enungi na namajuta bunyanungi ekitambo kebyongobye byemirembe arwesimi akireterane nekiyongo kekekeki zomugate gutatumbisibwe ezabezi aongega ekeki emo ali bulikiyongo kirikiyongo kyo mukama kirabaga kyo mukuwani araishamuraga obwamba bwekiyongo kyemirembe enyama yekitambu kebiyongo kemirembe arwesimi eribwega akiro kekiyongoke atagira yo yarazao kugoba bwanke kyonka kekitambu kekiyongoke kiraba kirikiyongo ikiragayinwe handi kikibekiyongo kyobwenyendezi kiribwega akiro ekyo araongerao ekitambuke nabukeire ikirashangwa kirairewo kiraalibwaga kyonka enyama yekitambo irasigarawo kugoba akiro kya kashatu egyo eyo kibwe omuliro kenyama yona yona yekitambo kebyongobye ebyemirembe iraalibwaga akiro kya kashatu ogwo aragiyongaga tayikirizibwega nangu nekitambo kyonene kukisimirwa kirabaga kinyamunuge kandi narakiryaga arakwatwaga entambara enyama eragobaga akintu kyona kyona ekiyagaire etaliribwa eyokesibwe omuliro abalikwera bona bakulya enyama kyonka omuntu araliagao enyama yekitambo kebiyongo byemirembe alimwagale bamutwe omubantube kandi ko muntu wena wena arakuragao ekiyagale kibe kiyagaro kyo muntu anga ekye kigunju anga ekinyamunuge kiona kiona akashuba akalye nyama yekitambo kebyongo byomukama ebyemirembe omuntu ogwo bamutwe omubantube omukama agambira mushati ogambire abaisiraeli oti mutalirya bishaju bibe byenumi anga entama anga embuzi ebishaju byekigunju ekefereere anga ebyekitaga tagwirwe ebikaka makubikoza omungerie ndijo kyonka mutabirire haro kuba buli muntu araliaga ebishadibye kigunju ekiongerwe omukama kyokesibwe omuliro bamutwe omubantube kandi mutalidi bwamba bwona bwona bwaba bwa kinyonyi anga bwa kigunju hona hona omubuturo bwanyu omuntu wena wena araliaga obwamba bamutwe omubantube omukama agambira musati ogamire baIsiraeli oti omuntu araongeraga omukama kitambo kebyongo byemirembe aletere omukama ekiyongoke kuruga akitambo kebyongo byemirembe kyokibwe akikwate wenene akiretere omukama ebishaju abireterane nenkoro enkoro egyo agichunkeze omumayishogo omukama omkuwani ayokeze ebishaju aliya rutale kyonka enkoro ya Aroni nabatabani ekirumbu kyabulyo eke kitambo ke kiyongo kyawe eke mirembe okiye omkuwani mutabani wa Aroni araongaga ebishaju n'obwamba bwe biyongo byemirembe omugabogwe atware ekirumbu kyabulyo enkoro eracunkezibwa nekirumbu ekyobombiri nibiruga akitambo kebyongo byemirembe ky'abaisiraeli nimbiye Aroni omkuwani nabatabani mushondo gwabo gwebiro byona ogu nigwo mushondo gwa Aroni nabatabani kuruga abiyongo byomkama ebyokesibwe omuliro gukaabwa omugisha arwabonene kirekyo baronkirwe kubaba kuwani kukolerwa omukama omukama akaangira abaisiraeli ebi kubia abakuwani akiro ekyo bakozirwe amajuta mugabo gwabo gwebiro byona umizarwa yabo eri nilyo iteka lyekiyongo kyokuokibwa ekyemyaka ekiyongo kyenyatano yobufu ekiyongo kyenyatano yentambara ekyeitendeka nebiyongo byemirembe nibyo biyongo ebyo mukama yangire Musa aibanga lya Sinai kiro ekyo yangire abaisiraeli kumutambira ebitambo omwirungu lya Sinai